Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 30 անգամ։ Անտունելություններ Արցախի նախագահի մոտ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի Հանրապետության նախագահին տեղեկացրել են Բաքվում ունեցած հանդիպումների մասին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում նախապատրաստելու համար մոտապագայում կհանդիպեն այդ երկրների արտգոստնախարարները։ Հանքարդյունաբերությունը, էներգետիկան եւ գյուղատնտեսությունը Արցախի տնտեսության հենասյուներն են։ Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանում գործում է հետազոտական եւ գիտակրթական կենտրոն։ Արցախցի մարզիկները Սամբոյի աշխարհի գավաթի հուշամրցաշարում մրցանակային տեղեր են գրավել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մարտի 27-ին եւ լույս 28-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարձօքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 30 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 400 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում այսօր տեղի է ունեցել մարտական գործողությունների մասնակիցների եւ երկրապահ կամավորականների կարգավիճակի հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Քննարկվել են հայրենիքի պաշտպանության մարտերին մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի եւ երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի տարման ընդհանցակարգով սահմանված դրույթները, խնդրահարույց հարցերը եւ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ճշգրտվել են հանձնաժողովին ներկայացված ցուցակները։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 27-ին ընդունել է Ռուսաստանը հայ բարերար Սերգեյ Համբարձումյանին։ Քննարկվել են Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպան ընթացքում երկրի ղեկավարը սոցիալ-տնտեսական կարևորագույն խնդիրների իրականացման գործում հայրենիքին ցուցաբերած աջակցության համար բարերարին է հանձնել Մեսրոպ Մաշտոցկանշան։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում բարերարը մասնավորապես ասել է. Ես դարբնի տղա եմ։ Սովետական միության ժամանակ հարուստ եւ աղքատ չի եղել։ Հիմա որ բաժանն էլ անենց է ստացվել, որ ես հարուստ եմ, ես պարտավոր եմ։ Բացի դրանից դա արվում է նրան համար, որովհետեւ մենք մեր հայրենիքը սիրում ենք։ Տալը շատ ավելի հեշտ է, քան ստանալը։ Դա փորձված է հազար անգամ։ Մեր նախնիներն են ասել 1000 տարի, 2000 տարի, 3000 տարի։ Դա ճիշտ է անել։ Բացի դրանից մենք ուղղակի պարտավոր Նույն օրը Բակո Սահակյանը ընդունել է Ռուսաստանում Հայաստանի նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վարդան Տողանյանին։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է դեսպանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Հանդիպմանը, որին ներկայ էր ԼՂՀ արտգոսնախարար Կարեն Միրզոյանը, արձարծվել են Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր հարթակներում Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկատվության ներկայացմանը եւ ներհայկական կապերի խորացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը մարտի 27-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում մասնակցել է ԼՂՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Վալերի Գասպարյանի 70-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ռիչարդ Հոգլանդին, Ստեֆան Վիսկոնտիին եւ ԵՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշկին։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր, անդրադարձել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Համանախագահները Հայաստանի Հանրապետության նախագահին տեղեկացրել են Բաքվում ունեցած հանդիպումների մասին։ Հանդիպման մասնակիցները կարևորել են բանակցային գործընթացում հակամարտության խաղակարգավորման ուղղված հանձնառություններին կողմերի հավատարմությունը, ինչպես նաև Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում բարձր մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները մոտապագայում կհանդիպեն երկու երկրների նախագահների հանդիպում նախապատրաստելու համար։ Այս մասին հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ռիչարդ Հոգլանդը։ Կան բարձր մակարդակով հանդիպումների պայմանավորվածություններ։ Մենք եւ մեր քաղաքական ղեկավարները փորձում ենք գտնել միջավայրը, որտեղ կարող են տեղի ունենալ այդ հանդիպումները Այս պահին գործընթաց կա, դա գաղտնիք չէ։ Կարծում ենք, որ մոտապագայում երկու արտգոսնախարարները կհանդիպեն նախագահների հանդիպում պատրաստելու համար։ Դիվանագիտական գործընթացները այս պահին ընթանում են, ասել է Հոգլանդը։ Նրա խոսքով հակամարտող կողմերը պետք է նստեն բանակցային սեղանի շուրջ եւ բաց խոսեն, հասկանան, թե ինչպես կարելի է հասնել հակամարտության խաղաղ կարգավորման։ Արցախի տնտեսությունը այսօր զարգացման իր ուղությունները ու իրեն հատուկ խոչընդոտները ունի, չնայած փոքր ծավալներին ու դիտարկմանը, որ Հայաստանի տնտեսության մի մասն է կազմում։ Ըստ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի այսօր տնտեսության հենասյուներն են հանքաարտնաբերությունը, էներգետիկան եւ գյուղատնտեսությունը։ Տնտեսական աճին նպաստում է նաեւ ծառայությունների ոլորտը։ Էներգետիկայի բնագավառում մենք հասել ենք մի իրավիճակի, որ Արցախում սպառվող ամբողջ էլեկտրաէներգիան արտադրվում է հենց Արցախում։ Վերջին 10 տարիներին կառուցվել են տասնյակ հիդրոէլեկտրակայաններ եւ 10-ից ավելին էլ ընթացքի մեջ են։ Այն նպաստում է նաեւ երկրում շինարարության ծավալների ավելացմանը հիդրոէներգետիկան Արցախի տնտեսության ամենազարգացած ու հաջողված ուղությունն է վերջին տարիներին, ասել է կառավարության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգներում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը ընդունել է ԱՄՆ Հարավային Կարոլինա նահանգի Կլեմսոնի համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողների եւ նրանց գիտական ղեկավար նույն համալսարանի դասախոս պրոֆեսոր Վլադիմիր Մատիչին։ Արցախի մշտական ներկայացուցիչը հանդիպան մասնակիցներին է ներկայացրել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունն ու կարգավորման գործընթացի ներկապուլը, ինչպես նաև անդրադարձ կատարել Արցախում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ռոբերտ Ավետիսյանը պատասխանել է ներկաների բազմաթիվ հարցերին, որոնք վերաբերում էին հակամարտության կարգավորման գործընթացին, Արցախ սփյուռքի կապերին, ինչպես նաև Արցախում պետականաշինության գործընթացին եւ տնտեսական իրադրությանը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում գործում է հետազոտական եւ գիտակրթական կենտրոն, որի հիմնական խնդիրը ուսանողների ներգրավմամբ համալսարանում գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումն է։ Այս մասին ասել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Թոքմաջյանը։ Համալսարանը ունի 8 ամբիոններով 3 ֆակուլտետ, որտեղ ուսանում են 33 մասնագիտությունների գծով 500 ուսանող։ Ռեկտորի խոսքով համալսարանը համագործակցության պայմանագիր ունի ստորագրած Հայաստանի Հանրապետության փորձակնությունների ազգային բյուրոյի եւ Կազանի պետական ճարտարապետաշինարարական համալսարանի հետ։ Ֆրանսիական հայ մեդ կազմակերպության օրթոպեդ Մկրտիչ Կարապետյանը այսօր Արցախի հանրապետական բժշկական հիվանդանոցում իրականացնում է անվճար ընդունելություն, խորհրդատվություն, ինչպես նաև կատարում է վիրահատություններ։ Նա ասել է, որ ինքը արդեն 6-րդ անգամ է Արցախում։ Մենք այստեղ ենք, որ เป զի տեղի մեր գործընկերներին ներկայացնենք վնասկաբանության վերջին նորությունները, ինչպես նաև հաղորդակցվենք փորձի փոխանակմամբ նշել է Մկրտիչ Կարապետյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Բերձորում բնակչությունը խմելու ջուր ստանում է օրընդ մեջ, այն էլ մի քանի ժամով։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Վերջերս կատարվել է հետազոտություն եւ որոշվել է, որ տեղից խմելու ջուր ացնել քաղաք շատ բարձրակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Աղջյանի ու Վարշան Ուղաշինարար Հրայր Սարգսյանի եւ Քաշատավի ջրամատակարարում Փակ Բաժնետական ընկերության տնօրեն Սամվել Ալեքսանյանի հետ տեղում ծանոթացա կատարված աշխատանքներին։ Որ բացած ճանապարհը բարձանում է դեպի ակունքներ, որտեղ պետք է կառուցի ջրավազան մակրո կայանով։ Քաշաթաղից հրամատակարանում փակ բաժնետիրական ընկերության կոմունալ ծառայության եւ շինարարական բաժնետետ Կարիկ Հայրապետյանը տեղեկացրեց, որ 4 կիլոմետր ճանապարհ հատված է բացել դժվարան ծրակներով եւ գրեթե ավարտին է մոտենում ճանապարհի կառուցումը։ Ցույց տվեց այնտեղը, որտեղ պետք է կառուցվի ջրավազանը։ Որոշվել է ջրագծի ուղին։ Կատարվեցին վերջնական չափումներ։ Տվյալները կներկայացնեն Արցախի հանրապետության կառավարություն եւ շուտով կսկսվի ջրակցի կառուցումը։ Սամվել Ալեքսանյանն ավելեց նաեւ, որ ջրակցի ավարտից հետո սկսվելու է Պերձոր Խարբատյար ճանապարհի ինչև այդհաղ հատվածի բարեկարգումը։ Այնուհետև ճանապարհաշինական աշխատանքները կընթանան դեպի Խարբատյար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ամերիկան պետք է բարձրացնի իր ձայնը եւ པարս խոսի հայոց ցեղասպանության փաստերի մասին։ Այդ մասին ասել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամ Ադամ Շիֆը։ Նա կոչ է արել գործընկերներին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը կողմ քվեարկելով համապատասխան բանաձևի նախագծին։ Ավելի քան 1 դար առաջ 1.5 միլիոն հայեր սպանվել էին Օսմանյան կայսրության կողմից 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության ընթացքում։ Ամերիկան պետք է բարձրացնի իր ձայնը եւ բարձ խոսի հայոց ցեղասպանության փաստերի մասին եւ դատապարտի մարդկության դեմ բոլոր փաստերը։ Եթե մենք ցանկանում ենք հավատարիմ մնալ մեր բարոյական եւ պատմական առաքելությանը, նշել է Շիվը։ 92 տարեկանում բեմ բարձրանալով ամեն անգամ ռիսկի եմ դիմում, որ լիարժեք համերգ անցկացնեմ առանց ընդմիջման եւ մի կում ջրի։ Այս մասին հայտարարել է լեգենդար շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը, պատասխանելով այն հարցին, թե պատրաստ է ռիսկի դիմել։ Մինչ օրս ինքս ինձ մարտահրավեր եմ նետում։ Հիմա ցանկանում եմ մեկնել այն եզակի անկյունները, որտեղ չի հաջողվել երկել, օրինակ Չինաստան կամ Հարավային Կորեա նշել է Շանսոնյան։ Ազնավուրի խոսքով, երբ երիտասարդ ես եւ ելույթ ես ունենում արտիստի թեժացրած բեմում, երբեք չես իմանա թե հանդիսատեսը ինչպես քեզ կարձագանքի, բայց երբ նա գալիս է հատուկ քեզ համար, դա արդեն այլ բան է։ Դրանից զատ իմ հանդիսատեսը հավատարիմ է, նվիրված, եւ ես նրա հետ ինչպես հին ընկերոջ հետ եմ հանդիպում։ Նախկինում իմ մտքերով դահլիճի հետ չէի կիսվում, Հիմա հանդիսատեսի հետ շատ բաների մասին եմ անկեղծ զրուցում, նշել է նա. Ադրբեջանի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը բողոքի նամակ է ուղարկել Իրանի արտգոսնախարարություն Արցախում իրանցի երաժիշտ Մեյսամ Խոդրաթի ելույթի կապակցությամբ։ Մենք մեր դժգոհությունն ենք հայտնել։ Այսօր նամակ եմ ստորագրել ուղղված Իրանի պետական համապատասխան մարմիններին եւ այդ երկրի արտգոսնախարարին ասել է նախարար Աբուլֆաս Գարաևը։ Մարզասերների համար Մարտի 24-ից 25-ը Մոսկվայի Լուժնիկի մարզահամալիրում անցկացվել է Սամբոյի աշխարհի գավաթի Խարլամպիևի անվան հուշամրցաշար, որտեղ ուժերը չափել են 29 երկրի շուրջ 200 ուժեղագույն սամբիստներ մարզաձևի մարզական եւ մարտական դասերում։ Մարզիչ Էրնեստ Միրզոյանի գլխավորությամբ Արցախի մարզիկներից մարտական սամբոյից Սամվել Բադալյանը գրավել է մրցանակային առաջին տեղը, Մավրիկ Նասիբյանը երկրորդ տեղը եւ Ջոն Բալայանը երրորդ տեղը, իսկ մարզական սամբոյից Դավիթ Գրիգորյանը գրավել է երրորդ տեղը։ Տոկիոյում ընթացող Կիոկուշին կարատեի 2017 թվականի աշխարհի առաջնությունում Արցախցի մարզիկ Արման Սարգսյանը ներկայացնելով Հայաստանը արժանացել է բրոնզե մեդալի։ Նա հանդես եկել 17-18 տարիքային խմբում 70-ից բարձր քաշային կարգում մասնակցելով 3 մենամարտերի, որից երկուսում հաղթել է մրցակցին։ Մարտի 29-ից ապրիլի 2-ը Հելսինկիում կանցկացվի Գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը, այն նաև 2018 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի ընտրական մրցաշար է։ Հայաստանը աշխարհի առաջնությունում ներկայացված է լինելու 3 մրցաձևում։ Մենասահքում հանդես կգան Սլավիկ Հայրապետյանը եւ Անաստասիա Գալոստյանը, իսկ պարային զուգերերի մրցապայքարում Թինա Կարապետյան, Սիմոն Պրու Սենակալ երկյակը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաքություն։